Mateo on the beat. Quiero verte, por favor déjame ir a buscarte. Solo dime hasta cuando te sigo esperando, tu cuerpo es un arte. En las redes me saliste, y que te gustan los nenes malos. Un mensaje me tiraste, ni cuenta me había dado. Y aunque me que te dejara y cosa rara, diva. Lo nuestro nadie lo separa. Así que ve y prepárate, alístate y perfúmate, arréglate y maquíate que paso por ti a la 7. Dime, ¿dónde tú bebecita? Tienes agenda, pues separamos una cita. Tengo curiosidad de chingarte Desde que me salió en el For You. Quieres celebrar, está cumpliendo tu anitud. Y yo me hiciste mi ensayayín como Goku. Na, na, na, na, na. A la nena le gustan los malos. Alerta, disparo. Bájame si por baby te trae un regalo. Quiero verte, por favor déjame ir a buscarte. Solo dime hasta cuándo te sigo esperando, tu cuerpo es un arte. En las redes me saliste, que te gustan los nenes malos. Un mensaje me tiraste, ni cuenta me había dado. Y en la cama la devoro, el cocodrilo de oro. Rozando con tus tetas, sin un mapa yo te exploro. Seguro como la muerte, tú vas a venirte. Y que pa' siempre de mí tú vas a recordarte más. Qué bonita quemamos por sitio caro. Ese culito parece que lo hackearon. Ojito claro y como rena yo la trato. Me la como cayó para repetirme ese plato. Y aunque me digas que te dejará y cosas raras, diva. Lo nuestro nadie lo separa. Qué pasó por ti a las 7. Ok, quiere claim mami, y tú lo sabes, con el festeado. De Chile pa' PR y de PR pa' Chile, te sabes, esto es un clásico.